Pan z Wami. Bo Świętego Ewangelia podle Marka. W mieście Kafarnał wstąpił Jeziś chnet w sobotu do synagogi, a uczył. Żasli nad jego uczeniem, protože je uczył jako ten, kto ma moc, a nie jako uczytele zakona. W ich synagoze był prawie człowiek posedly neczystym duchem – Začal křičet, co je ti po nás, Ježíši nazarecký? Nás zahubit. Vím, kdo jsi, svatý Boží. Ale Ježíš mu přísně rozkázal, mlč a vejdi z něho. Nečistý duch posedlem zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého, co je to, nowe uczeni, a stakował moci i nečistym duchom poroučí a poslouchají ho. A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála Tobie, Kriste. Milowani bratrze, sestry, Marek nam przedstawuje typicki Jeżiszów den w dobie Jego obejrzejnego opusobani. A tak nam umożnie pronikat do tajemstw Jego osoby, gdyż możemy śledować, jaki dopad ma Jeżiszowo opusobeni na Jego współczasniki. W mieście Kafarnał wstąpił jezus wnet w sobotu do synagogi, a uczył. Żasli nad Jego uczeniem, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitele zákona. Proč ma Kristus onu autoritu? Odpowiedź, iż nalezamy w udalości Kristowa Krztu, gdy z nebes ozwal Otców hlas. Ty si mój milowany Syn, w Tobie mam zalibeni. Ježiš má autoritu proto, že jen on se může plně zaručit za slova. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Ja jestem cesta, prawda a żywot. Je tu wszak někdo, kdo ukazuje, że toho to nowego mistrza dobrze zna, a proto se snaží wykrzyczeć swój demonický vztah k Ježíši. Co je ti pro nás, Ježíši Nazarecký? пришельци nas загубит. Бим, кто иси, Boży? Ale je to wira, o której potom napisze swaty Jakub. Ty wierzysz, że je jeden Bóg, scela sprawnie. I zli duchowe wierzy, a przez to se trzesą gruzą. Procz, proto że je to wira, która není schopna mieć nadziei ani milować. Widz o tom że Jeziś swate Faustynie – Ach, jak mnie zraniuje neduwiera duszę. Takowa duszę wyznawa, że jestem swaty, a sprawiedliwy, ale nie wierzy, że jestem miloserdenstwem. Neduwierzuje w mą dobrotu. I satani welebi mą sprawiedlność, ale nie wierzy w mą dobrotu. Pismo Swate mówi o grzechu padłych angielu. Ten to pad spoczywa we swobodnym rozchodnuci tych to stworzonych duchu, Radikalnie, a неодволательне, odmitnął od Boga, a Jeho vládu. Diabel grzeszy od zaczatku, je otec lży. Pismo doświadczuje neblachy wliw toho, którego Jezus nazywa wrachem od początku, a który je do końca pokołszył odwracić Jezusie od poslani, jeż mu zwierzył Otec. Z wyużyciem swej inteligencji se Satan bezustannie snaży pokołszeć człowieka ke zlu w jakiejkolwiek podobie. Snaży se tym obracić w niwecz Boży plan laski klidem, a zatachnąć takie je do stawu swego wiecznego zawrżeni a utrpeni. Swą zwraconą woli, by które se nawżdycki zatwierdził, neustale potwierdzuje wsporu proti Bohu, a swą nenawist k człowieku. Jeziszów przychod demaskuje otce lži. U toho egzorcyzmu, który není jedyny, o którym mówi Ewangelia, prostřednictwím dwóch kratkich przykazów Jezus oswobozuje posedleho z mocy zleho ducha. Mylcz, a wyjdi z niego. Neczysty duch posedlem zalomcował, a z wielkim krzykiem z niego wyszedł. Tímto sposobem svatý Marek ukazuje, že Ježíš přišel, aby přinesl Boží království a porazil satana. Ježíš przemacha powodce grzechu, przyczynę utrpeni a śmierci. To pochopitelnie wywolawa udziw wszechprzytomnych. Co je to nowe uczeni, a z takową mocy? I neczystym duchom poruczy, a posłucha ich. Svatý Jan Pavel II. učil jedním z nejhorších zel, která postihují dnešní svět, je nebezpečné oslabení chápaní samotného zla. Pro některé lidi se slovo hřích stalo prázdným pojmem, za kterým se neskrývá nic víc než deviace psychologických mechanismů, které lze uvést na správnou míru pomocí vchodného терапевтического лечения. Jak je obciżne, doitkę skuteczne podstacie grzechu, gdyż se uzawieramy przed świetlem, które przychodzi z Bożych Słowa. Pokud se spolechamy jedne na człowieka, a na jeho jednostranne a omezene widzieni, dojdziemy k formam oswobodzeni w uwozowkach, które nam na koniec wytworzy nowy, to zaważniejszy typ morálního otroctví. Ateizmus, aby prosadził człowieka, popiera Boha. W tom spoczywa duchowni dramat dnesznej doby. Żywotem uprostrzed świata zamierzonego na siebie sama, świata, który osciluje mezi luciferową pychą, a zaufalem rozczarowaniem – Świadczymy we wierze, a w prawdzie o Bogu. Nasze społeczność dąży po przekonani utrpeni otroctwi nasilii a walek. Zarobenie wszak strażena obawami, że jej własne siły są przeciwszem to děsivým skutečnostem neužitečné a niedostateczne. Proto je zbytne chlasat ewangelium, Z veškerou mirności ale i svatą odwagą, przeświadczowaniem chrześcijanu, że se nie możemy stać nowymi ludźmi, radost, radość, a mir. Pokud nejprve nerozpoznáme hřích, který je v nás, a nebudeme se snažit pomocí opravdové lítosti získat pravé plody pokání. Odmítnutí Boha, ateismus, zabudowany do teoretycznego i praktycznego systemu, no bo jednodusze żyty w konsumni społeczności, stoi u korzenu każdego existujícího zla. Poczynaje niczeniem żywota, niegdy już v jeho zarodku, przez stratu smyslu pro moralku a úplným společenským bezprávím Pośledni przyczyną příčinou to zaważne duchowni na емоції je pycha, Korzen każdego людського zla, która będzie człowieka к тому, aby си przywlasniował prawo rozchodować, co je prawda, a co leż, jako gdyby on był najwyższym sołtcem. Popiera tak transcendentalność prawdy we wstachu k naszej stworzonej inteligencji a následně také opomíjí povinnost otevřít se pravdě a nepřijímat ji jako vlastní invenci, ale jako dar, którym był obdarowan od nestworzonego świetla. Z toho tedy jasnie wypływa, że lchostejnost k prawdzie ma powód w najchlubszych sferach ludzkiego serca. Pokud prawdu nemilujemy, nemůžeme ji najít pokud pravdu nechceme poznat, nepoznáme ji. Ježíš jednou řekl Židům, proč nerozumíte mé řeči? Protože nemůžete slyšet mé slovo. Wasz otec je diabel, a wy chcete dzielać, co wasz otec żada. On był wrach od początku, a nie drży się prawdy, protože w niem prawda není gdyż mluwi leż, mluwi z toho, co jemu vlastní, protože je lhář a otec lží. Ja však mluvím pravdu, a proto mi nevěříte. Kdo z vás mnie może uswiadczyć ze hrzychu? Jestliże říkam prawdę, proč mi nevěříte? Kdo je z Boha, Boží slovo slyší. Vy neslyšíte, protože z Boha nejste. Autorita osoby Ježíše Krista nas nemůže nechat lhostejnými a už vůbec zatwierdzalego srdce, Protože nikdo jiný nás nezbaví zvlášť od zlého, o kterém apostol Petr napsal, že jako řvoucí lev obchází a hledá koho by mohl schlitnout. A proto dodal, Postavte se proti němu silní vírou, vírou v Ježíše Krista. protože Boží sen přišel proto, aby diablově činnosti udělal konec. Svata Faustyna „Nie nechci odpoczynek przy zapase, ale budu bojować do poslednich oddechów żywota za sławą swego krale a Pana. Nie odlożim mecz, dokąd mnie nie zawoła przed swój trun. Nie boim se ran, neboť mym szcitem je se ma nepřítel nás. Ba, ma nepřítel nás, a ne my nepřítele. Satan przemacha jen pyszne, a zbabiele. No bądź pokorni i są silni. Pokorną dusi nic nie zmate, ani nie znepokoi. Zamierzyla sam swój let przymo do wychnie słońce, a nic mnie nie dokaże srazit k zemi. Lasku nelze věznit. Je swobodna, jako královna. Láska dosahuje až k Bohu. Amen.